Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախը ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 40 անգամ։ Արցախի նախագահն առաջամուխ գյուղում մասնակցել է նորակառույց առանձնատների բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում բանակցությունները տապալում է Ադրբեջանը։ Հանրապետությունում հակակարգտային անվտանգության ապահովումն իրականացվում է զենիտ կայանների միջոցով։ Ասկերանի վերթուն վերականգնողական աշխատանքներն ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Եվրոպայի գավաթի խաղարկության արձաթե մեդալ նվաճած Սոսե Բալասանյանը վերադարձել է հայրենիք։ Այսօր երկրաշարժը տեղի ունեցել Ադրբեջանի տարածքում, այն 3 բալ ուժգնությամբ սկացվել է Ստեփանակերտ եւ Հադրուտ քաղաքներում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 4-ին եւ լույսին գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 900 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։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 Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի շրջանի ուղությամբ Ղարախան Բեյլիի մոտակայքում։ Դիտարկումն անցել է նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արցանագրվել։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 4-ին այցելել է Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներ եւ ցանոթացել զինվորների առօրյային ու տիրող իրավիճակին։ Նույն օրը Հադրութի շրջանի առաջամուղ գյուղում մասնակցել է նորակառույց առանձնատների բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը երախտագիտություն է հայտնել Թուֆենկյան հիմնադրամին եւ Արցախ ֆոնդ կազմակերպության ԱՄՆ մասնաճյուղին ծրագրի իրականացման համար, նշելով դրա կարևորությունը սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական տեսանկյուններից։ Միջոցառմանը ներկայային վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Բաքուն նպատակաուղված խորացնում է կողմերի միջև անվստահությունը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի արտգործնախարարությունը։ Տարածված հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. Այսօր լրանում է ուղիղ 1 տարի, ինչ ավարտվեց Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ուժային լուծման նպատակով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ռազմական ագրեսիան։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը կոպտորեն խախտելով հրադադարի ռեժիմը, ադրբեջանական զինված ուժերը սահմանի ողջ երկայնքով նախաձեռնեցին լայնածավալ հարձակում, օգտագործելով ցաներ զինտեխնիկա, հրետանի եւ ռազմական օթուր։ Միայն կենթանի ուժի ու տեխնիկայի զգալի կորուստներ կրելուց հետո Ադրբեջանը ստիփված եղավ 2016 թվականի ապրիլի 5-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ խնդրել ռազմական գործողությունների դադարեցում։ Ռազմական գործողությունների ավարտից հետո անցած 1 տարվա ընթացքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ջանքեր էին գործադրում բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնման համար պայմանների ստեղծման ուղղությամբ ցուցադրելով բանակցությունների միջոցով հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու ցանկության լիակատար բացակայություն ադրբեջանական իշխանությունները սպառնում են սանձազերծել հերթական պատերազմ Գարկտահարությունները հրդեհների հետ միասին հանրապետության գյուղատնտեսությանը սպառնացող հիմնական վտանգներից են։ Արցախի տարածքում 2010 թվականից սկսած հակակարգտային անվտանգության ապահովումն իրականացվում է զենիթ հակակարգտային կայանների միջոցով, որոնք գործարկվում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից։ Հանրապետության տարածքում գործում է 71 զենիթ հակակարգտային կայան, որից 42-ը տեղակայված է Ասկերանի, իսկ 23-ը Մարտունու շրջաներում։ Ավելի քան 200 կիլոմետր տեսանելիության շարավիղ ունեցող մետեոտեղորոշիչը հնարավորություն է տալիս վերահսկել հանրապետության ողջ տարածքի կարգտավտանգ իրավիճակը։ Կարգտավտանգ շրջանի սկիզբն ընդունված է համարել ապրիլ ամիսը, առավել կարգտավտանգ են համարվում մայիս-հունիս ամիսները։ Ինչպես նշեց ԼՂՀ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետ Կարեն Ավետիսյանը, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ողջ անձնակազմը ներգրավված է գործընթացին։ Վերջիններիս համար կազմակերպվել են երրորդյա սեմինար պարապմունքների դասընթացներ, նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ Ծառայության տնօրենի համապատասխան հրամանով ստեղծված է խումբ եւ շորջօրյա հերթապահություն ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում զենիթ հակակարգտային կայանների արձագանքման համար։ Բարցոնքում տեղադրված է կոնտրմեցիո լակատորը, որի միջոցով մենք կարողանում ենք տեղաշարժ ամպերի հետևել ուղղությունը, արագությունը եւ ինչ պարունակություն ունենում։ Կարկտաբեր ամպերին հասնելով մեր զենիթ կայանների բնագծին օպերատորի միջոցով հրանգ է տրվում, ինչի միջոցով իրականացում է զարկեր եւ ամպերը ցրվում են։ Հուսանք, որ բնությունը բարեհաճ կգտնվի հողօգտագործողի նկատմամբ եւ տարին կլինի բերքարատ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ասկերանի Բերթուն վերականգնողական աշխատանքներն ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արման Գրիգորյանը եւ հավելել, որ վերականգնման նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել էին դեռ նախորդ տարվա վերջից։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսված է ավարտին հասցնել ընթացիկ տարվա վերջում։ Ծրագրի ֆինանսավորումը կատարվում է կառավարության կողմից, ասել է Արման Գրիգորյանը։ Զբոսաշրջության վարչության պետի խոսքով, որպես զբոսաշրջային վայր, Ասկերանի Բերթը զբոսաշրջիկների պակաս չի ունենում։ Վերականգնողական աշխատանքներից հետո ել ավելի կմեծանա Բերթի գրավչությունը եւ այն ել ավելի մաչելի կդառնա զբոսաշրջության համար։ Նշենք, որ Ասկերանի բերդը կառուցվել է միջնադարում, այն հայտնի է նաև Մայրաբերդ անունով։ Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր համայնքում շուտով կգործի 130 տեղանոց նորակառույց ուսումնական հաստատություն։ Այն կծառայի նաև Հարևան Հարթաշեն գյուղի աշակերտներին։ Այս մասին ասել է տնորեն Արթուր Արզումանյանը։ Նոր պայմանները նոր հույս են ներշնչում կրթօջախի կոլեկտիվին։ Անցած ուսումնականի համեմատ շրջան աշակերտների թիվը աճել է։ Անդրադառնալով արկախնդիրներին տնորենը նշել է, որ կրթօջախն ունի մաթեմատիկայի, ինֆորմատիկայի եւ աշխարհագրության ուսուցիչների պակաս։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ընդունել է Մարտակերտի Վարդան Մինասյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի տնորեն Մելսիդա Քարդումյանին, ուսուցիչներ Լուսինե Սայյանին եւ Ռոզաննա Ավետիսյանին, ովքեր դու ինչ ես անում Արցախի համար շարժման շրջանակներում Սուրբ Խաչ Հարպոյան վարժարանի հրավերով մեկնելու են Բեյրութ, մասնակցելու ներառական կրթության մեկշաբաթյա դասընթացին։ Նախարարը բարի ճանապարհ է մաղթել Արցախի ուսուցիչներին։ Շատ լավ կլիներ, որ ամուր կաֆեի Սփյուռքի ձեր գործընկերների հետ նրանց փոխանցած գիտելիքները, փորձը ներդնեիք հայրենիքում, Արցախում, նշել է նախարարը։ շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախում էին կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, հայտնի կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը եւ երգիչ Սերժ Թանկյանը։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Սերժ Թանկյանը, Տոմե Գոյան, Արսինե Խանջյան եւ Սփյուռքի այլ ներկայացուցիչներ, ովքեր վերջին ժամանակները ակտիվ մասնակցություն են դրսեւորում Հայաստանի քաղաքական կյանքում, Արցախում են։ Պաշտոնական մի շարք հանդիպումներից հետ երեք նրանք հանդիպել են Արցախի լրագրողների հետ։ Ինչպես հյուրերն են տեղեկացրել այցի նպատակի մասին, եկել են ցանոթանալու Արցախի ժողովրդի հետ, աջակցելու իրենց գործընկերներին, արվեստագետներին։ Հերրու ենք, բայց համահայկական հարցերով ենք ապրում, այսպես ամփոփեցին իրենց այցի նպատակը հյուրերը։ Նախքան հարցու պատասխանն անցնելը Արսինե Խանջյան Ալխանջյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ անդրադարձավ 1 տարի առաջ այս օրերին ճշտամու հրահրած պատերազմին։ Արցախի ինքնապաշտպանման ուժերը ագայն արդեն քանի երրորդ անգամ լալով գասեցուցին ադրբեջանական այս ագրեսիան, որում միակ արդյունքը եղավ նորանոր մարդկային եւ նյութական վնասներ երկու կողմերուն համար։ Հակարականոր, որ միջազգային հանրությունը այլ է վայրբաժարներով դեր եւս չջանցած Արցախի պետությունը, այսուհամտերց հազարավոր դարիները ի վեր այս հողաշերտին վրա ապրող ժողովրդին զավակները կշարունակեն ստեղծագործել եւ արարել շինել ու ցաղեցնել, նույնիսկ երբ սահմաններ ու երկանքին չեն թատրիլ ադրբեջանական հարցակումները, ռումբի բայթումները, զենքերու գրագոցները։ Այստեղ Այս պատմական հողամասին վրա ուրզինատատարի խախտման, վիրավորներու ու զոհերու մասին լուրերը շատ ավելի են, քան որևէ այլ դեղեցություն, հազարավոր երեխաներ ու երդասարտներ կզրկվին ստեղծագործելու եւ արարելու իրենց արդար իրավունքեն, քանի որ երկիրը կմնա շրջապակված եւ զինատատարը փխրուն Այս ամենից ելնելով արվեստի սփյուռք հայգործիչները նպատակ ունեն տաղանդավոր երիտասարդներին ու պատանիներին աջակցելու աշխարհին բացվելու հավասար հնարավորություն ունենալու հարցում։ Այնուհետև հյուրերն անդրադարձան Արցախ սփյուռք կապը ամրապնդելու տեղեկատվական դաշտում Արցախի մասին լուրերի սպեկտրի ընդլայնման, տարբեր ծրագրերում ավանդ ունենալու հարցերին։ Բնականաբար հյուրերն անդրադարձան նաև Հայաստանում անցկացված ընտրություններին, ինչն էլ առիթ էր Հայաստան, այնուհանդերձ նաև Արցախ նրանց հայցին։ Իրենց դիտորդական առաքելությունից արվեստի սփյուռք Գյումրու հայգործիչները գոհ են։ Մեծ հաշվով գոհ են նաև ընտրությունների արդյունքից։ Խոստովանեցին, որ արցանագրված թերացումներն ու խախտումները բնորոշ են նաև այն երկրներին, որի քաղաքացին են հանդիսանում, մասնավորապես հավելել է Սերժ Թանկյանը։ Ըստ ինձի, ովև մեկ երկիրը, լա Ամերիկա, լա Հայաստան, լա Ռուսիա, այնքան ադեն, որ մեկ քաղաքական ուժ լման երկրի վրա, ժողովրդին վրա ուժ ունի, դիրքորոշումը ձայներու բազմաթիվ լալու կարելիությունը եւ երկրի այդ քունավորաբական մի քիչ ավելի գտժվարանա։ Եվ որ Ամերիկայի մասին խոսում ենք, ավելցնեմ, որ միշտ մարդիկ ասում են, օ, Ամերիկան էս, Ամերիկան է, Ամերիկան շատ խախտումներ կան ընդրության մեջ, մասնավորապես ընդեղի կոռուպցիան դասավորված եւ օրինավորված է։ Իր տեսակետը հայտնեց նաեւ խմբի անդամ Էրիկ Նազարյանը։ Ամերիկային մեջ կաշարքին ասում են պաշտոնական նվեր։ Ամեն հանրապետություն իր կոռուպցիան ունի, նորություն չէ։ Գիտենք այս ընթացքը ինչ պետք է լիներ, ուղղակի շատ կարևոր էր որպես սպյուրքա հայ, ոչ թե արեգակը հերվից նայել, որ ինչքան գեղեցիկ է, այլ մի քիչ մոտենանք, տեսնենք այդ տակությունը մեզի արդյոք գվառե թե ոչ։ Եվ որոշ չափից կարծեմ դաղ ստացանք, որովհետև մեր աշկով տեսանք բավական խախտումներ ոչ թե մեծ չարություններ, բայց ուղղակի շատ-շատ խառնաշփոթություն կար Լրագրողների հարցերի գերակշիռ մասը ստեղծագործական ծրագրերի Արցախ հաճախակի այցերի մասին էին։ Իմ հարցը Արսինեի դիրքորոշման վերաբերյալ էր։ Արդարություն ու ժողովրդավարություն քարոզող արվեստի գործիչը ինչ տեսակետից է ողջունել անցած տարի ամռանը ՊՊՑ գնդի գրավումը եւ Խորենացու փողոցի իրադարձությունների ակտի մասնակից լինելով հանդերձ, ինչու ոչ մի քննադատական խոսք չի ասել երեք ոստիկանների սպանություն իրագործած մարդկանց մասին։ Գինը նախևառաջ ժողովրդիմը գ បត្តិ կանի और उन्हें ये բարդեգանությունները իբր անհատ։ Այդ գինը նաև գրնալալ մայր, գրնալալ քույր եւ այդ գրնալալ զավակ, այդ գինը ունի իր ամենամեծ բարդեգանությունը, որ նախ եւ առաջ անդրադառնա իր բազմության իրողության վրա, երկրի մեջ, որ ժողովուրդը բացարձակապես միայն ոստիկանության վայրակության դագ է, որ դարիներու ընթացքին գզողվի։ Ինչպես հասկացանք Արսենե Խանջյանն իմ հարցերին այդպես էլ չպատասխանեց, սակայն խոսանավելը երբեմն ավելի հստակ պատասխան է պարունակում, քան կոնկրետ հնչեցրած պատասխանը։ Նշենք, որ երեք հյուրերը Թուֆենկյան հիմնադրամի հետ այցելել են նաև Հադրութի շրջանի Սահմանամերձ Արաչամուղ գյուղով, որը հիմնադրվել է Թուֆենկյան հիմնադրամի միջոցներով։ Այստեղ երեք շահագործման հանձնված եւս 6 նորակառույց տուն։ Հանդիսավոր Արարողությանը ներկայ էին նախագահ Բակո Սահակյանը, կառավարության անդամներ եւ հյուրերը։ Բելլալալայան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր Ապրիլի 1-ից 2-ը Խորվաթիայում տեղի ունեցած ձյուդոյի Եվրոպայի գավաթի խաղարկության արծաթե մեդալ նվաճած Սոսե Բալասանյանը երեք վերադարձավ հայրենիք, առաջին անգամ Արցախ բերելով մեդալ օլիմպիական մարզաձևից։ Մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի մոտ նրան հանդիսավորությամբ դիմավորեցին ընկերները, հարազատներն ու մարզիչը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սոսե Բալասանյանի սենյակում պատերից մեկը հպարտորեն գրում է իր նվաճած մեդալների հավաքածուն։ Այդ պատը սենյակի ամենալուսավոր կետն է, որ հպարտություն է ներշնչում ոչ միայն Սոսեին ու ընտանիքի անդամներին, այլև նրա հաղթանակներով ուրախացող յուրաքանչյուր մարդու։ Բայց եւ այնպես իր երազած մեդալը դեռևս չկա այդ պատին։ 15 տարի առաջ է առաջին անգամ մտել ջյուդոյի մարզադահլիճ, ոչ հարմարավետ դահլիճ կար, ոչ էլ համապատասխան մարտագորգ։ Բետոնե հատակին մարզվելուց ստացած կապտուկները մի կերպ էր թաքցնում ընտանիքի անդամներից, որոնց չեր զգուշացրել ձյուդո մարտարվեստը որպես կյանքի ճանապարհ ընտրելու իր որոշմանը հաճախեցի ջյուդոյի, 3 ամիս թակում պարապեցի տնեցիկից, հետո ստանալով իմ առաջին նվաճում, իմ առաջին գոտին, դիպլոմա, դրանից հետո ինձ թողեցին, որ ես շարունակեմ ու միջև հիմա տնեցիկը պարտեն։ Ես ինքս ուրախ եմ, որ ընտրել եմ այդ ուղին, երբեք չեմ փոշմանում։ 15 տարիների ընթացքում եղել են թե հաղթանակներ, թե պարտություններ, թերևս պարտություններ գուցե ավելի շատ, բայց արի ուտես, որ պարտությունն ավելի էր ուժ տալիս մարզիկին, ու նա առաջ էր շարժվում, մշտապես աչքի առաջ ունենալով այն նպատակը, որի համար ամեն օր մտնում էր դահլիճ ոչ մի հաղթանակի մարդ չի հասնում հեշտ։ Անցնելու ճանապարհը շատ դժվար է լինում, շատ դժվար է պարապմունքները, շատ դժվար է պատրաստվել է քրտնինք թափելը, անընդհատ պարապմունքների մեջ լինելը, ու երբ հասնում ես այդ պահին ու կանգնում ես այդ բարձր սանդղակին, հենց այդ պահին դու զգում ես, որ իզուր չէ քո թափած քրտնինքը, քո չարչարմունքը, դու խաղաղություն ես զգում քո մեջ։ Հենց այդ հաղթական խաղաղությունը զգալու բերկրանքն է, որ մոռանալ է տալիս ամեն տեսակ հոգնություն, ասում է Սոսե Բալասանյանը Ալիխանյանը։ Խորվաթիայում տեղի ունեցած Եվրոպայի գավաթի խաղարկությանն ու առանձնապես Սոսեի ելույթներին Արցախցի մարզիկները հետևում էին համակուշադրությամբ։ Նրա մենամարտերը ոգեշնչում են ձյուդո մարտարվեստի աճող սերնդին, իսկ Սոսեին ոգեշնչել է ապրիլյան պատերազմի օրերին առաջնագծում անցկացրած թանկ ժամանակը։ Ես տղաների հետ էի, նրանց կողքին, ասում է Սոսեն։ Մասնակցել եմ մարտական հերթապահությանը, ինձ նաև դա է ուշ տվել շատ մեծ պատասխանատվության զգացում էի ապրում, քանի որ այս մրցույթը անց էր կացում ապրիլին, հենց ապրիլի 1-ին իսկ ապրիլում մենք կռվեցինք ու հաղթեցինք։ Ես գորգ մտնելուց առաջ աղոթքով ինձ ուժ էի տալի ու ես զգում էի, որ ես էլ կարող եմ հաղթել ու ես էլ պիտի գորգում կռվեմ ու Փարք Աստծո դա ստացվեց իմ մոտ։ Դրամադրված էի հաղթելուն ու այդ պատասխանատվությունը երբեք չեմ թուլացրել ու ես նախորոք դրոշ էի վերցրել իմ հետ, զգալով, որ ես այդ դրոշը պիտի բարձրացնեմ, թեկուզ չհասային ամենամեծ բարձրունքին, մոտ էի չհա հասա առաջին տեղին, բայց զգում եմ իմ մեջ ուժ, որ կարամ կպայքարեմ ու դեռ կբարձրացնեմ մեր դրոշը Եվրոպայի աշխարհի, ինչպես նաև օլիմպիական մրցումների ժամանակ։ Սոսեի մարզիչը Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանն է։ Օլիմպիական մարզաձևից դրսում մեդալ նվաճելու մասին երկար է երազել։ Իր սանի ելույթից գոհ է։ Правда, на чемпионатах Армения она занимает первые места, и я могу сказать, Ճիշտ է, Հայաստանի առաջնություններում Սոսեն արդեն քանի տարի է առաջին տեղ էր գրավում եւ ես կարող եմ ասել, որ նա ուժեղագույնն էր ոչ միայն իր, այլև իրենից բարձր քաշային կարգերում, բայց դրսում նրա մոտ ոչինչ չէր ստացվում։ Այս տարի ապրիլի 1-ին, այն օրը, երբ մեր հերոսական տղաներն իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի, շատ կարեւոր էր, որ Սոսեն արժանապատվորեն ելույթ ունենար։ Մենք հետևել ենք նրա բոլոր ելույթներին, դա ջյուդո էր հաղթանակի համոզմունքով առանց թուլության նշույլի։ Իսկ եզրափակիչում նրան շատ քիչ բան բան էր պակասում հաղթելու համար։ Ես հավատում եմ, որ հետագայում ավելի վառ հաղթանակներ ենք ունենալու։ Այս հաղթանակը Սոսեն նվիրում է ապրիլյան պատերազմի հերոսներին, այն հավատով, որ հաղթանակներ դեռ շատ կլինեն։ Իսկ առաջիկայում ջյուդոյի Եվրոպայի առաջնությունն է, որին Սոսեն առաջին անգամ է մասնակցելու։ Յուլիա Վանյան այսօր Այսօր ժամը 3:16-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում Ադրբեջանի մասալը քաղաքից 15 կիլոմետր դեպի հյուսիս արևմուտք կազմել է 5-ից 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Ստեփանակերտ եւ Հադրուտ քաղաքներում 3 բալ ուժգնությամբ։ Այսօր 6.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Իրանի հյուսիսարևելյան հատվածում Մաշհադ քաղաքից ոչ հեռու։ Ստորգետնյա ցնցումները մի շարք քաղաքներում ու բնակավայրերում փլուզումների պատճառ են դարձել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան։ Տակություն։